Pardon Şahin Bey'i aramıştım. Gel yavrum gel Zeynep buyur. Merhaba Şahin Bey ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim. Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı? Yok. Hmm, sabah çalmışsın. Ha. Tamam. Al gittik geldik. Ha. Düğün çalacağım diyorum. Bleib Diktator, du bleibst hängen, ich war vor. Der Hype wächst, der mein Sound ist Hightech. Star Ich bin ne Maschine, Barbies lieben, wie ich flexe. Jeder will kassieren und verliert dabei sein Lächeln. Ich perform in den Air Jordans und du kommst in den Gracelands. Küsschen links, Küsschen rechts, die Beute nennen mich Space Jam. Doch hinter den Gläsern der Ray-Ban steckt ein Monster und Taiwan. Du bestellst Mojito, ich den Long Island Island. Heutzutage will jeder über sein Leben twittern. Babysitter, Jedi-Ritter, Eselficker. Doch ich bin skrupellos, zähle die Millionen Klicks auf Google Chrome. Holmes, du bist und bleibst ein Ah, blöd Mann. Mich trifft man an der Kühe an, dich trifft man an mit Kötern. Komm mit mir, du kriegst Höhenangst. Du bist mit deinem Job bei Rewe, die Songs am Heden. Ich komm und geh, wann ich will, denn ich bin Pornostar, vorbestraft willkommen in meinem Film. Mama, siehst du mich nachts in meiner Karre durch die Straßen fahren? Ah. Ohne Messer, ohne Knarre, ohne Bodyguard. Ah. Gehst du besser in Deckung, denn jetzt wird's asozial. Ah. Ich bin im Ficker-Modus. Scheinka, ich bin Scheinka. Scheinka, bringt euch in Sicherheit. Hier kommt Scheinka, ihr denkt, dass ihr Ficker seid, doch ich hab den gewissen Style. Ich komm von hinten rein, ich bin Scheinka. Summer, Summer, jetzt ist Partytime im Meer. Gesicht deines Engels, Genitalien eines Bärs. Und jetzt steht er vor dir, direkt vor deiner Nase. Er so Doppel M, Pünktchen, Pünktchen, komm mal blasen. Auf diesem Beat bin ich groß so wie Gandalf. Andere Rapper sind tot oder ganz alt, hol deinen Anwalt. Du bist leider noch Profi im Handball. Höchstens Profi im Tischtennis, Dart oder Badminton. Doch ich bin Schein K, Rancho Vidal und auch Lexington. Denn in meinem Bett regnen sich schau mich an mit Dackelblick Starbucks, alle warten drauf, dass ich ne Latte krieg Keiner, der mir etwas vorschreibt Ich komme vorbei in dein Ortsteil Zeig deine Bitches den Billig und sie wiederum zeigen mir ihren Schornstein Da in dem Club, mein Dameneckos, Vanillegeschmack Deine Marvel im Kuss, Doch ich wimmel sie ab Denn die billige Slut braucht Wimmel und Kack Ich erklär den Bastarden die Sachlage Ich will doch nur mein Hack haben Und ein paar eurer Frauen von meiner To-Do-Liste abhaken Siehst du mich nachts in meiner Karre durch die Straßen fahren? Ohne Messer, ohne Knarre, ohne Bodyguard. Gehst du besser in Deckung, denn jetzt wird's asozial. Ich bin im Ficker-Modus. Shine Scheinka, ich bin Shine Shine Scheinka, bringt euch in Sicherheit. Hier kommt Shine Scheinka, ihr denkt, dass ihr Ficker seid, doch ich hab den gewissen Style. Ich komm von hinten rein. Ich bin Shine Scheinka, ich bin Shine Scheinka euch in Sicherheit. Hier kommt Scheinka, ihr denkt, dass ihr Ficker seid, doch ich hab den Gewinn.